L-iskomp ta' din is-sensiela huwa li niċċelebraw uħud mill-aqwa elementi li sawru l-għana Malti matul is-snin. Bek naslu nifmu aħjar x'wassal biex din il-forma ta' espressjoni kreattiva ta' maltin iddaħlet fil-lista rappreżentattiva ta' wirt kulturali intangibli miżmuma mill-UNESCO. nesploraw wirt lana Malti, f'kull edizzjoni ta' din is-sensiela jiena qed niltaqa' mal-folklorista veteran Charles Coleiro. Charles ħadem f'diversi oqsma tal-kultura Maltija u għal ħafna snin kien fost il-promoturi ewlenin tal-Ana Malti. Ismu huwa sinonimu ma' xandiri tal-Ana, speċjalment fuq televizjoni, iżda huwa marbut ukoll b'modi oħra mal-Ana. Aspett importanti ta' Bwirtlana Malti huwa r-rwol tan-nisa f'dan il-qasam. Diġà kellna l-opportunità nalludu għal dan is-suġġett xi darba jew darbtejn oħra matul din is-sensiela. Illum se niffukaw propju fuq l-għannejja nisa u n-nisa fid-dinja tal-għana. Kif se naraw, jew aħjar kif se nisimgħu, b'mod partikolari mill-konverżazzjonijiet tiegħi ma' Charles Coleiro, dan mhux xi suġġett faċli. Għalkemm ir-raġunijiet għaliex dan mhux suġġett faċli huma diversi u se nesploraw uħud minnhom fil-programm tal-lum, Charles Coneiro jifhem li hu stess seta' kien parti mir-raġuni ta' dan. Jiena taf jien taf ma sservajt li xtaqt nagħti iktar sehem lin-nisa fil-fatt. Għax in-nisa li kienu l-protagonisti tal-Għana Malti fi żmienhom, għax kienu kienu jmexxuh l-Għana, kellhom kellhom kellhom r-rokna tagħhom. Illum spiċċaw, ma ssibx. Meta n-nisa llum daħlu f'kollox, Tista' tgħidx, eh, ma fil-għada baqgħu, ma tantx isib, ma ssibx. Tama xi ħadd jiftakar dik u l-oħra insomma. Filwaqt li nifhem sew x'rid jgħid Charles Colero b'dan il-kliem, naħseb li qabel nisimgħu aktar minn għandu, ikun aħjar jekk nisimgħu uħud mir-recordings storiċi li jeżistu ta' nisa jgħannu. Fost l-aktar bikrin insibu recording ta' Carmena Vella maħdum fit-Tuneżija fl-1931 fuq it-tikketta tad-diski Odeon li tagħha Louis Carabott kien l-aġent f'Malta. Din id-diska oriġinarjament inħarġet fuq it-78 dawra fil-minuta fl-1931, u eventwalment dehret ukoll fuq il-vinyl bil-45 dawra fil-minuta eżatt qabel l-Indipendenza fl-1963. Ir-recording ta' din l-għanja huwa maqsum f'żewġ partijiet fuq kull naħa tad-diski maħruġa minn Karabot, u issa se nisimgħuhom eżatt wara xulxin. Din l-anja li għadna kem smajna mux l-unika recording li għanna jesisti ta' Carmena Fella. Insibu kol dwet taħħa ma' George Cramona l joċ bil-ġdid fuq etiketta ta' diski Odeon irrappreżentata f'Malta minn Karabot. Carmena Vella f'dwett ma' George Cremona li joċ mill-1931. Minn dan l-istess materjal madun f'Tunes mid-ditta ta' Karabot, isibu wkoll recording ieħor bejn żewġ għannejja oħra. akkumpanjati fuq il-kitarri minn Geitu Azzopardi u Karmenu Cardona. Dawn l-għannejja nisa li għad għandna leħinhom irreġistrat fuq dawn id-diski ftit li xejn nafu dwarhom. Wara għannejja bħal Carmena Vella u Tonina Sammut, li t-tnejn li huma għadna kemm smajna leħinhom illum, l-ewwel mara li spikkat fl-għana warahom fiż-żmien kienet Ġuliena Mifsud iċ-Ċalija, miż-Żejtun. Inkomplu nisimgħu lil Charles Coleiro jitkellem dwar dan is-suġġett. Iċċa li jiena fuqha għax ta' żmienna. Imma jien ġa għadtha li l-nisa kellhom parti importanti fl-għana li kienu jaħslu jgħandu il-ballata pereżempju l-istess. Il-familja ma kienx tikkonsisti irġiel biss. L-irġiel l-lum ġurnata nassoċjawh mal-għana. Imma n-nisa tant kellhom importanza u tant kienu jagħtu sehem Illi kienu jiddominaw imbagħad meta jkollok żewġ nisa ħajja ngħidu kienu ċertu ironija wkoll tax kultant l-irsien, anke l-irġiel aħna, ġifieri meta jkollok xi ħaġa xi tgħid tiżvoga bl-għana. U n-nisa ħalliha għalihom. Tant hekk meta kienu jagħmlu l-għana tal-banju bitħat mispa l-oħra, jekk ikun hemm difett tal-oħra x'kantani tgħannija ta' biex tirrispondiha. Imma dak is-sabiħ tiegħu l-għana, il-botta u r-risposta, spirtu pront. Dan ma tiġix ippreparat biex tgħaddi suġġett u żżejnu kif trid. Improvvizzajt dak il-ħin, jekk jekk sieħbek qal xi ħaġa li m'għoġbitekx jew li nistgħu nibnu fuqha, dak il-ħin tibda Li hemm tajjeb, mhux se ngħallem lilkom hawn għax kulħadd jafha di, meta jkollok erba' għannejja ma jgħannux flimkien, l-ewwel wieħed mat-tielet. u t-tieni mar-raba' biex inti tilħaq taħseb. Però mbagħad il-kadenza, l-istess, il-kadenza għal dak li forsi mhux dilettanti, il-kadenza tiġbor kollox. Strofa waħda għal tnejn, hawn min jibqa' għaddej. Jien niftakar ħa nsemmih tal is-superstar Kelinu. Meta kont qed nippreżenta waħd sentejn tliet snin ilu biex nagħlqu għax għax jinsar ħin. Dil-kadenza għamilla 20 minuti nofsi għaddej. Ġabar kollox, ma tkun taf għaliex. Xumbaddu jgħidu dak għax għalek għax dak. Kadenza hija il-konklużjoni ta' dwetti, ta' dialogu li jkun hemm qabel li kulħadd imissu jalaqu. Imma min imissu fit-tul u mbagħad jalaqu. U jalaq b'ċertu skop ħafna drabi. Għax la dik li ġara, hawn min ma jaħmlux ma jħobbux għax jgħidulek għandhom għandhom il-kelma twassal wisq iniggżu. Ma dik sabiħ, is-sabiħ tagħha jgħid front ħaġa għax imbagħad hemm tajjeb il-kadenza li qed insemmu tiġbor kollox erġa'. Kif jgħidu bl-Ingliż and they lived happily ever after. Imma iċ-ċalija li kellha wkoll li ma kienx biss tanni l-ħna tal-banju, Imma kienet anka ġieli tidħol fl-ispirtu pront anka ma' għannejja rġiel. Ġifieri jiena rajtek anka involvejt anti stess din anka mal-bambini u x'naf jien. Ħafna, żgur, le. Kienu jiddaħħlu n-nisa dak iż-żmien, vera kienet xi ħaġa stramba għax in-nisa kienu ma tantx kienu jidħlu f'postijiet ta' varjetà. Niftakar ħafna nisa jien anke rajt qed mor il-knisja. Il-korsija, il-korsija bin-nisa. u l-kappelluni tal-ġnid bl-ġid ma jitħaltewx kienu. Jif in-nisa kellhom ċertu. Anka fil-moviment tal-Malti kellek dal-każ. Imma l-għana daħlu fih. Anka fil-moviment tal-Malti ta' Kelly Novella Haber kellek dal-każ tal-separazzjoni bejn subin u l-bniet u mbagħad bdew jitħaltu. U għamrebu sħiħ u xekkin. Imma mbagħad dik jien għandi waħda mill-kanzunetti li ktibt tajx li Katrina għal Greenfields. Għadda fuq l-Old Blanks album tagħhom, ma ktib toħra fuq dajsa Maltija. Hekk, hekk ibbażajtha. Tgħixlek Antrina, l-festa tar-raħal, missier qatt ma kienx iħalliha barra, il-qasrija tiegħha jdaħħalha u joħroġha biex hekk jkun hemm xi ġuvni li jieħu grazzja magħha titfgħol is-soltu storja, imma mbagħad ipprovat tgħadd ruħha. Fil-festa kien iħalliha tmur. Għala tgħixlek, tgħidilna. Inti, jiena, le, jiena smajtha, ħarġet ħafna bħala konsett. Dwar iċ-ċelija li dejjem provajt nifhem ukoll huwa li din donna kienet eh, karattru individwali ħafna, ġifieri għax ma kinitx ta' xi ħadd, hi mhijiex ta' ċali pereżempju jew inkella eh, hi ċalija, ġifieri f'dan is-sens li ma kinitx it-tifla ta' xi ħadd eh, u allura qed tieħu l-qam tiegħu kif kienet. Daka daka jkun tidda minn xkunitek, tħares lejn karattru. u toħroġ timitah. Xejn ma jsib xejn. Ma tistax taqbad tfajla li d-dorrija tmur l-iskola biex tmur l-università biex tmur titħalla ma' ċerti nies. Imma il-familji li kienu li kienu ta' ċerta tajna fin klassi biex ma ngħidx ħaġa oħra. Minn hemm kienu joħorġu ħafna mill-għannejja għax kienu jkunu dejjem flimkien. Ma kienux imorru teatru real, per eżempju, meta kien hawn teatru e, e, hemm differenza. E, kienu kienu jorganizzaw teatri numa. U fit-teatri dejjem id-daħħal jew l-għani jew kanzunetti jew maketta. Jekk kien id-divertiment speċjali, sakemm ġew il-festi mbagħad bdew jiżfugaw fil-marċijiet li għadhom sal-lum, li mhux dejjem naqbel magħha jien għax il-festa m'għandhiex m'għandhiex tiddeterja jew titħallat ma' tgħajjir u piki. Ejja ngħidlek, imma dik suġġett ieħor, jekk nibda ma nispiċċax. Il-ċalija nafu għalfejn jgħidulha ċalija. Min min kien ġviri dan għaliex ġib minn fejn ġibella. Ek jisimi, għax ma ċali iwa d-dim minn uffiċ ta' ċal spali. Ekku. Għat ma naf li mara kien jisima ċal sin. Issa però ma nafx minn fejn ġil isem. Hi jisima ġola, Angela. Għalek, għalek, ma għalek, għalek kif vintaħ. Ma nafx. Ma tiftakarx xi darba. Ma nafx kif ħares, għat ma għat ma provajt nfittex laqas. għaliex probabbilment huwa isem ta' raġel xali. Jista' jkun li forsi kienet kienet tagħti l-impressjoni b'saħħitha biżejjed biex ma nafx biex tagħti. Jiena skantani ftit il-monument tagħha għax il-monument ta' ta' ġola, ċalija, iġib isimha kif inhu legalment, ġifieri jew kif kien legalment Angela Mifsud għannejja u d-dati tagħha taħt taħt isimha. Allura ma jindikax il-monument ma jindikax li hija ċalija. U ma jindikax anqas li kienet magħrufa bħala ġola, ġifieri għedina. Speċi ta' xi rid ngħid. Kien jonqsu l-aħħar temperatura. Naħseb illi naħseb illi F'dan is-sens, fil-waqt li hija xi ħaġa sabiħa mens li jeżisti monument għaliha din u qiegħed biswit sew eh, Franz ta' Vestru li huwa l-iktar wieħed reċenti li sar u għal ieħor ta' Zaret ta' Vestru għax bejnietom qiegħda tħares faċċata tal-Budaj f'dan il-ġnien ta' San Girgor li sejħulu wkoll il-ġnien tal-Annejja. Eh, fejda fien, okkażjoni ta' Turi ruħek, Imma jiena ma konċert, ma konċert, jekk din kienet eh, speċi Indunajna aħna qisu bħala pajjiż u din anka tawwa kienu il-medalja l-qadi tar-Repubblika, per eżempju, meta kienet għadha ħajja fl-aħħar snin tagħha. Jekk u xax indunajna illi n-nisa fl-għana kienu njorati, jew għax jekk hi kienitx fil-verità ir-reġina tal-għana Malti bħala mara fl-għana, ġifieri. Kienet ma importax nagħmel paraguni. Mary Spiteri tal-kanzunetta Maltija. Eh, ma Mary Spiteri hemm ħafna kantanti oħra ħalli ngħidu hekk li qed ngħid. Kien hemm ħafna għannejja oħra nisa dan li qed nistaqsi allura hux. Ħafna. Kien hemm ħafna. U allura daw l-oħrajn allura għalfejn ma għadhom jissemmew palma jissemmew l-għannejja rġil taħseb inti. Għanna kulħadd għandu l-gosti tiegħu. Ma taħsibx. Dependi kif toħodha l-ħaġa. Mm. Ma jfissirx illi illi ċertu affarijiet ma sarux skont inti, skont jien. Aha. Ma jkunux tajbin, imma imma kulħadd għandu l-verżjoni tiegħu. Naturalment. Kif jara l-ħaġa? Eh, Jina niftakar, eh, fi żmien meta kont, meta kont għadni żgħir jien u u kont nieħu pjaċir nara statwa vara fil-fatt, għax differenza di kelma vara dik li tiċċaqlaq. Statwa tista' tkun ta' ġebel mal-ħajt, dan mhux ħadd jafa li. Kont nieħu pjaċir mmur il-knisja u nara l-istatwa, il-vara proprja, fuq il-pedestall. U iktar kolli moħħi fuq il-buldura tagħha. Ħafna drabi fil-pedestall ikollok l-anġli. U nibda nara għaliex mhux kulħadd jagħti każ l-arkitettura u s-sengħa li għamlu biex għamlu l-pedestall. U pedestall li jkun pedestall huwa kapitell, kapitell maqlub. Il-kapitell huwa li jagħlaq il-kolonna. Biex tkun għamilt pedestall tajjeb trid tkun pedestall immaġinaw var li għandek quddiemek. Ikunu maqlubin u jiġi pedestall. Imbagħad imbagħad jaddornaw bil-danġli jew inkella bil-bukketti tal-fjuri tal-granotell. X'jiġifieri għax inti qed issemmi ċertu laqgħat li mhux kulħadd jagħti kashom. Nagħtu każ jien stess meta kont żgħir hekk kien moħħi il-pedestal kif jagħmluh mill-vala, mhux għax ma kontx naħares lejha ta'. Imma mbagħad biex nara il-sabiħ ta' dak li inqas. Kważi kważi nirrispetta ħafna min hu batut u min hu jeqes. Min għandu min għandu opinjoni ġenerali fuq dak li sabiħ u li qatt ma jkunx jafhom. U l-għana wkoll. L-għana mhux billi tara l-personaġġ, l-għannej qiegħed jgħanni. Trid tifli d-diskors tiegħu, trid tifli l-għana kif ħareġ. U trid tifli wkoll kif iġib ruħu u kif jista' jagħti kontribut biex l-għana jkompli jikber. Xi l-għanniej kollha għandhom speċi ta' missjoni, biex ngħidu hekk, għax l-għana bl-għana mingħajr mingħajr forsi ma jafu, ikunu qegħdin jittrażmettu t-talent tagħhom lill-poplu. li ma qabel ma kellux divertiment. U ħafna drabi joħorġu ħafna suġġetti f'xiex bidla tal-fatt, u anki anki suġġetti oħrajn. L-għana ta' bejniethom, ġifieri, tal-botta u risposta, kienet tkun ukoll mezz biex joħroġ il-karattru tal-għannej. Apparti mill-fatt li mbagħad ikun hemm min jipprofetta ruħu minn din il-biċċa xogħol u jniggess. Hemm ċertu għannejja mhux se nsemmihom, kienu msemmijin għalhekk, jiġifieri ma kienx jieħdu pjaċir kienu jisservew bl-għana biex biex ilsienhom u l-vuċi tidħol fil-qalb ta' ħaddieħor. Imma mbagħad hemm tajjeb, il-kadenza tiġbor kollox. Ġieli ppreżenta il-programm. Indi ma wieħed minnhom kien dak il-ħabib tiegħek u il-bambinu kien iħobb iniggeż il-bambinu. Imma l-bambinu il-bambinu għandu għandu għandu karattru għalih, eh? Il-Bambino qatt ma għamilna bil-botta u risposta biex ngħidu hekk. Ferħan dik id-daħqa f'wiċċu jaf iġib ruħu eh, kien imsemmi. Mela ħalli nerġa' għal dali għadek kemm dali għadek kemm vera vera sabiħ kif xbart kollox approfondejt vera vera b'mod b'mod li. Kif tħossa l-ħaġa? Eh, imma imma li jumba taffaxxinani b'mod partikolari li ġejt għalih dan. Meta qed nitkellmu dwar il-mod kif m'hemmx aktar nisa apparti ċ-Ċalija illi forsi jingħataw il-ġieħ illi forsi inti u jien inħossu li kien jistħoqilhom u inti għamilt din l-analoġija bil-metafora tal-kapten. Jiena jiena naħseb li ħankompli dak li qed tgħid forsi nespandi ftit ieħor. Il-raġuni għaliex il-mara Maltija ma tantx kellha lok fis-soċjetà. Kulħadd jafha din. Il-mara Maltija kienet biex taqdi, issefter, issajjar u ġġib it-tfal. Ħafna drabi. Meta jkollok mara bħal dik, hija hija eċċezzjoni u tagħmel ċertu ħoss. Issa, li tħajjel ħaddieħor jidħol biex jagħmel bħalha ma kienx daqshekk faċli. Għax jien naf il-kelma bil-Latin, poeta nascitur, orator fit, jiġifieri il-poeta jitwieled u l-għannej ukoll jitwieled, Oratur fit, l-oratur hawn jsir bl-iskola, il-kelliem. Issa, il-mara Maltija, kif konna qegħdin ngħidu, ma tantx kellha opportunità biex tidħol fis-soċjetà. Mur ġġib illum il-bandisti nisa, jew mur ġġib il-bandisti jakkumpanjaw Il-proċessjoni fil-Fratelli ta' Sagrament, per eżempju, kien eh, jagħmlu daqsxejn ta' velu għaddejja. Mara kienet imwarba totalment, kienet kif kif kulħadd jafu, kienet hemmhekk biex isservi. U mhux biss fl-għana, ġifieri dan anka nosservaw fil-politika. Jiena jiskantani ferm kif Malta eh, il-mara ħadet il-vot mm, più o meno fl-istess minn mal-Italja, ġifieri immedjatament wara l-gwerra. kellek lil Agata Barbara titla' anke fil-Parlament fost l-ewwel leġislatura. Fil-1947. Eżatt, jiġifieri mal-ewwel ma meta. Imma in-nuqqas kbir ta' nisa fil-Kamra ta' Rappreżentanti fil-Parlament li anka jew anka biss li joħorġu għall-politika. Bniedma li kienet kellha ċerta inizjattiva, insomma, biex ma qogħdux tidħol fiha aktar. Imma kif għadna, nirrikapitulaw, il-mara kienet tisforza ruħha biex tidħol xi ħaġa, biex tidħol fis-soċjetà. Imma mbagħad kellek ċerti nisa illi u ċerti snajja jew ċertu fejna fin vokazzjonijiet kien ikunu huma pereżempju nurses nisa. Il-majstra mara kienet tkun. Sorijiet kemm trid. Dak all right, kollox sew. Imma jiena naf lil xi ħadd li tersinu ħażin. Għax nisa kellhom din. Kien hemm it-tikketta. E, dik fejn tafal fejn daħlet xoru għax ma kien jaħmilha ħadd id-dar. Dabbet rasa. Ikien hemm ċertu sforzi biex il-mara tidħol faqdiet li ma kienux komuni. Tifhem? Per eżempju, il-majstra mara kienet tkun, għax jafuha. tabiba ġieli kellna nisa wkoll. Imma allura jekk qed nifhmek sew, Charles, inti qed tgħid u naħseb li qed nifhmek sew, illi n-nisa ma kinux jinżammu milli jidħlu fl-għana jew inkella li jgħannu, imma sempliċiment kienet kważi norma soċjali illi n-nisa iva, iva, eh, iva. ma jkunux involuti b'mod regolari fl-attivitajiet illi predominantament huma tal-irġiel għax dek tan qegħdin f'ħanut tax-xorb sewwa mm, eżempju jien naf Mhux se ngħidu ta' ġanna ż-żejtun issa, imma jekk immorru lura fis-snin għand Pawlu se jkellha n-nej li msida. Ma nimmaġinax jien li kienu jpoġġu n-nisa bħalma kienu jpoġġu l-irġiel ġol-ħanut jieħdu te jew tazza nbid u x'hekk. Fi kliem ieħor qed tgħid ma kienx monopolju biss tal-irġiel? Le. Le, imma mbagħad kif qegħdin ngħidu, ċertu snajja' u ċertu vokazzjonijiet u tendenzi jidħlu n-nisa fiha. Ma kienu, tal-Knisja ġa għadniha. Anki l-Knisja jkun hemm mifrudin in-nisa. Però naħseb naħseb li l-għana eh, għalkemm kien qed jirrifletti s-soċjetà li kien fiha allura, kien iktar inklussiv la xaħat bħal bħal bħal bħal eh, ġola ċalija kienet tista' tispiċċa anka tanni eh, fl-ispirtu pront meta anka qegħdin erba tliet irġiel u jitanni eh, magħhom. Kienet ħafna nies ta' ċalija għax kienet xi ħaġa differenti, karattu differenti mara U kienet taf tinżel għal-livell, ġifieri. Imma ma kinitx, ma kinitx weħidha kompletament. L-aħħar darba semmejtlek ukoll lil Marija tal-Bambinu jien, jiġifieri. Ma eh. nafx, ma nafx il-Marija tal-Bambinu kienet. Eh, ma le, Marija tal-Bambinu kienet kienet il-mara ta' ħuħ jidher li hux eh. hekk, mhux il-mara tix mara tiegħu meta żgħira tal-Bambinu. Ma nafx jekk riċ torbot magħha din. Mhux ma nafx ma tħax fiha, però però ehm, Kif kont qed ngħid fil-bidu, l-għana kien jiġbed familja sħiħa xi mdaqqitna. Kif kif jgħidu ż-żwietem għad ta' darb'oħra li, fuq is-subien qed ngħidlek, kif jidrilhom tifel kważi kważi qed ilesti t-triq għall-għana, iż-żejtun mimli bihom. Però l-mara Maltija u x-Xagħlija b'mod partikulari għamlet għamlet ħoss biex ngħidu hekk. li telgħet u ħarġet mill-għajdut u mill-għa li kien hemm u tat sehemha fuq kollox lit-talent Malti. Meta saru l-recordings li saru Milan jew Tunis f'xi waħda minnhom daw, jiġifieri meta ħadu l-għannejja barra biex jirrekordjaw fuq his master's voice. Jiena ħadhom ftit darbiet. Imma magħhom, le ma magħhom daw li qed nipprova ngħidlek huwa, kien hemm anka mara illi din ma jidhirx isimha. U hawn huwa l-lat l-ieħor allura ta' dan li forsi qiegħed nissuġġerixxi jien dwar in-nisa, illi n-nisa fl-għana kienu milqugħa. Ma, ma kien, ma, meta, minn wara l-gwerra, la, bdiet majna l-biċċa xogħol. Għax anka, anka, in-nisa setgħu jivvutaw joħorġu għall-elezzjoni. Jien niftakar l-aħħar żmien tal-gwerra. Kont għadni daqsxejn ta' imma imma nifaqt ċertu għaf tiftakarhom. Kien hawn kien hawn eh, l-għana, mhux għana, makketti ma fl-ispirtu tagħna. Fuq il-Victory Kitchen, il-Victory Kitchen kien hawn tanġuħa Malta, illi ma konx issib ikel, allura l-gvern ħareġ eh, trakkijiet biex ngħidu, iġibu l-ikel bil-kazzok ħadd jimla. Ftakar kienu jqablu. Kemm huma ħoxnin għax jieklu l-għaġin tal-Vic Trikiċ. Dek ħadd jgħajjat, kulħadd jippruvaw. Iwaqgħu, mhux b'ċertu umorizmu. Tqabbiliet daw u b'hekk. Imma imma però mbagħad qed issemmi l-mara nisa kienu jgħaxmu l-ikel ħafna drabi. Imma mbagħad meta tinexxi tinexxi. Hemm ħafna affarijiet li xtejt, mbagħad għandek ħafna nisa kienu bil-laqmijiet. Il-belt kiena waħda jdu l-aċċili motta, ħadd jittanta. Ma rridx naqal, ma rridx nidħol barra mix Ma dawn, dawn. Ma n-nisa kellhom ċertu min jisegwihom u hemm min kien jabborrihom. Deh daħlet għax ridt nagħmel din. Kien hemm ħafna. Ma kien ma kellhomx post fis-soċjetà. Bil-mod il-mod deh dehli. Eh żgur. Sakemm imbagħad kellna anki President mara, mhux waħda. Recordings ta' Txalija ftit li xejn għandna, avolja ingħatat il-Midalja l-Qadi tar-Repubblika mill-President ta' Malta fl-1998. Charles Coleiro ippreżenta waqt il-programmi tiegħu diversi drabi. U allura hawn se nisimgħu silta minn recording ta' programm tiegħu fejn iċalija għanniet spirtu pront ma' Mikiel Abela l-Bambinu, Zaren Manġon il-Folfol u Mikiel Kutajer Superstar. Dan ir-recording huwa minn nofs snin 80. Ġulina Mifsud, ċali jemek spirtu pront ma' Michela Bella l-Bambinu, Zarin il-Folfol u Kellinu Superstar waqt wieħed mill-ħafna programmi ta' Charles Coleiro. Illum qabel inħallukom u minħabba l-kuntest ta' din is-sensiela dwar wirt l-ana Malti, tajjeb nisimgħu għannejja mara oħra biex nagħlu. U bl-għan jgħid dota tal-mara minn Mikiel Abela l-Bambinu flimkien ma' Maria Abela, aħna ġejna fit-tmiem edizzjoni oħra f'din is-sensiela ta' Wirt Lana Malti. Fil-waqt li nirringrazzja lil Charles Colero għal-kontribuzzjoni tiegħu, aħna nagħmlu appuntament magħkom għall-10 programm f'din is-sensiela darbohra. Wirt Lana Malti huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.